สังขังสรนังคัญชามิสังขังสรนังคชามิ ทุติยามปิพุทธังสรนังคัญชามิ ทุติยามปิพุทธังสารนังคชามิทุติยามปิธรรมังสารนังคัญชามิทุติยามปิธรรมังสารนังคชามิ ทุติยามปิสังขังสระนังกัญชามิ ทุติยามปิสังขังสระนังกัจชามิ ตติยามปิพุทธังสระนังกัญชามิ ตติยามปิพุทธังสระนังกัจชามิตติยามปิธรรมังสระนังกัญชามิตติยามปิธรรมังสระนังกัจชามิ ตติยามปิสังขังสระนังคนชามิตติยามปิสังขังสระนังคาชามิ ปานาติปาตา เวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอธินาทานา เวรมณีสิกขาบะทังสัมมาธิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิชาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจารา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุดาเมรายะมัจจปมาทัฏฐานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุรามีระยะมัชฌปมาคทานา เวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโภกะสัมปทา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 นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ อิมานิ อิมานิมะยังพันเตมะยังพันเตพัตตานิพัตตานิสังฆทานานิ สังฆทานานิ สัปริวารานิ สัปริวารานิ ันหาตุปาติคันหาตุ อัมหากังอัมหากังทีครตังทีครตังหิตายะหิตายะ สุขายะ สุขายะ ข้าแต่พระพิสุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าแต่พระพิสุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหาร สังฆทาน สังฆทาน กับบริวารทั้งหลาย กับบริวารทั้งหลาย เหล่านี้ เหล่านี้ ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอพระพิสุผู้เจริญ ขอพระพิสุผู้เจริญโปรดรับ ับโปรดรับ พัตตาหารพัตตาหาร สังฆทาน สังฆทานกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอจงเป็นไป ขอจงเป็นไป เพื่อประโยชน์ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อความสุข เพื่อความสงบร่มเย็น เพื่อความสงบร่มเย็น แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แก่ปิยชนทั้งหลาย แก่ปิยชนทั้งหลายอันมี มารดาบิดาเป็นต้นอันมีมารดาบิดา เป็นต้น ขออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ขออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ แก่คุณบิดามารดา แก่คุณบิดามารดา ครูอุปชาอาจารย์ ครูอุปชาอาจารย์ เจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทาง เจ้าที่เจ้าทางเทพเทวดาทั้งหลาย เทพเทวดาทั้งหลายเปรตชนทั้งหลายเปรตชนทั้งหลายตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดจนสรรพสัตว ทั้งหลายขอจงเป็นปัจจัยขอจงเป็นปัจจัย เป็นนิสัยตามส่ง เป็นนิสัยตามส่ง เพื่อจะกระทำให้แจ้ง เพื่อจะกระทำให้แจ้ง ซึ่งพระนิพพาน ซึ่งพระนิพพาน ในปัจจุบันการนี้เถิดในปัจจุบันการนี้เถิดสาธุ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 อวสิสาภาคามหาคังเจวะปาปูนันติภิกขุนันจะสัมเนรนังคาถานังเตยัตถาสุขังปาริพุนชันตุสาธุ มาแต่อินเดียเลยต้องพอปลูกนะครับมาเป็นนอเป็นการเย็นปานมาแต่ต้อติดปลูกได้กนแล้อะไรปลูกแม่ทองเอไปปลูกอันนี้ก็เป็นดินจากดินจากอินเดียเจ้าค่ะที่พระพุทธองค์เสด็จป็นพื้นโลกว่าเดียวกันหรอ่ามักแท้ ไปบนน้ำเลือดต้นโพหลายพออยู่บน าสมีปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์ทางพ้อง ขอเวียงวอนพวกเราทั้งหลาย จงไตรตรอง ยึดคันลองความเป็นธรรม นำจิตใจ อันความดีมีเฉนียดเพราะมันมีเด่น มันกลายเป็นจุดเย่แยงของพวกหา ถ้าหลงดีเห็นคนเด่นเสนียตา จิตลิสยาจอบยำยีคนเด่นเกิน เหตุฉะนั้นท่านจึงสอนให้ลาเสีย สั่งส่วนดีส่วนชั่วสิ่นทั้งหลาย หรือทำจิตหลุดประหนึ่งเหมือนกับตาย จากดีชั่วทั้งหลายได้นิพพาน คำโค้งของชนท้องถิ่นอันว่าขันเจ้าได้ขึ้นขี่สางกังหอมเป็นพญาเป็นว่ากายาเริ่มสาวนาผู้ขี่ไวค่อนกาตัดสิไปทางหน้า ให้เลี้ยวเบิงทางหลัง ถ้ามันเป็นมนุษย์ถุดเท่าเสียแล้ว อย่าสิไป เป็นภาษาท้องถิ่นฟังแล้ว แต่ผู้หูความหมายมันสลับซับซ้อนมีส่วนเป็นประโยชน์ขอการครับ <coughs> <coughs> Paul started with a, a Dharma a Dharma poem the, the the essence of it is that as we as people with with wisdom we have all the opportunities in life so please uh, investigate the Dharma very firmly stick close to the principles of Dharma as that which uh, guides our life. We can develop uh, wholesome qualities uh, because of our intelligence, and these <clears throat> these wholesome qualities are the basis of a good life. Whenever we see people who are clever or good, then then that's a good thing. But be careful not to be too good or don't get too clever. Actually, then we have to abandon both good and evil it's as if we have to die. Die in the sense of going beyond good and evil, wholesome, unwholesome. This is the meaning of Nibbana. Uh, then Lopok said another poem in, in old Isan language, which I didn't uh, understand the meaning. สุดท้ายก็ที่สองฟังไม่ไม่เข้าใจครับผู้อธิบายภาษาเล่าต่อหมายความว่าที่ไหน <laughs> <laughs> มื่อนี้วันนี้ก็เป็นวันที่สองของเดือนมิถุนาตามรูปแบบที่สังคมเรามีส่วนของการบัญญัติกันแล้วก็เป็นวันขึ้นแปดค่ำของเดือนเจ็ดถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเวลา การเวลามันก็มีส่วนทำหน้าที่ เหมือนกับวันหนึ่งโลก ที่เราถือว่าเราอาศัยอยู่นี่มันมีส่วนของการหมุนตัว หมุนรอบตัวเองเขาพูดอย่างนั้น วันหนึ่งก็หมุนรอบครั้งหนึ่ง แต่ว่าเรามันอยู่ในจุดพื้นที่ตรงนี้มันก็ดูเหมือนมันไม่ได้หมุนรอบ มันเวียงเวียงรอบรอบ ทำนองนั้นการเวลาผ่านไปผ่านไปวันหนึ่งมันก็หมุนรอบตัวเองครั้งหนึ่ง ก็เรียกว่า 24 ชั่วโมง ปีหนึ่งก็มีการหมุนรอบโลก หมุนรอบดวงอาทิตย์โลกของเรามันไม่ได้อยู่เฉยๆเหมือนกับร่างกายมันไม่ได้อยู่คงที่ มันมีส่วนของการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด อันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วย เมื่อเราเข้าใจก็เห็นว่ามันเป็นส่วนไม่แน่นอน มันบ่งบอกถึงความรู้สึกไม่มีอะไร เป็นของของตนจำต้องหมดสภาพไปเรียกว่าสามัญญะ แห่งความจริงของสัจธรรม อนิจจตา ความเป็นของไม่เที่ยง และก็ทุกขตาสื่อว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกที่ทนได้ยากอนัตตตาก็ถือว่าเป็นธรรมชาติมีไม่มีอะไรบ่งบอกถึงความว่างเปล่า คำว่าว่างเปล่ามันก็คือไม่มีอะไรในรูปแบบอุปทานการยึดถือ ก็ต้องเข้าใจกันด้วยดังนั้นวันขึ้นแปดค่ำปกติชุมชนสังคมของเรา ก็มีส่วนของการไผ่พันเสาะแสวงหา จะมีส่วนสแสวงหาในรูปแบบของการเป็นอยู่ก็เป็นธรรมดา ทีนี้สอดแสวงหาเพื่อเป็นส่วนเสริม อันเป็นส่วนหนึ่งของคุณธรรม หรือศีลธรรม เราก็มักพูดกันอย่างนั้นก็ต้องให้มีการให้ทานก็เป็นส่วนหนึ่งของศีลธรรม เหมือนกับเราเกิดขึ้นมา นี่ เราก็ได้รับการเสียสละได้การเสียสละกับผู้ทำหน้าที่ทำหน้าที่ดูแลทำหน้าที่ให้กำเนิด เราก็มีส่วนได้รับการคุ้มครอง จากน้ำจิตน้ำใจที่มีส่วนของการเสียสละเราจึงได้ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงมาในรูปแบบของความเจริญ ก็อาศัยอย่างนั้นฉะนั้นการเสียสละก็เป็นการละความโลภถ้ามองในแง่ของการปฏิบัติเพราะความโลภความอยากนี่ มันเป็นส่วนหนึ่งของความหลง อันเป็นส่วนหนึ่งของอากุศลจิตอากุศลจิตติดที่ยังมีส่วน ของความรู้สึกไม่สะอาด มันก็มีความโลภแต่เราจะมีส่วนบรรทอนความโลภได้ก็อาศัยเกียร์การเสียสละ ถ้าเรามีส่วนส่งเสริมแต่ด้านความอยากอย่างเดียวมันก็เป็นอันตรายดังนั้นโลโพธรรมนังปลิปันโทท่านจึงถือว่าความโลภเป็นอันตราย ต่อธรรมทั้งหลาย เราก็มามีส่วนเสียสละด้วยการให้ทาน การให้ทานแบบวัตถุสิ่งของ จะเป็นให้การ ให้อาหารของที่มีส่วนกับการเดินการเป็นอยู่ก็เป็นส่วนประกอบจากมาจากการมีส่วนของการเสียสละ เราอยู่ได้ ดำรงอยู่ได้ มันก็มีส่วนของการเสียสละนี่แหละ ถ้าไม่มีการเสียสละมันก็อยู่ไม่สะดวก ดังนั้นการรักษาคือเหมือนกันการมีส่วนสมาทานงดเว้น งดเว้นจากความเสื่อมงดเว้นจากบาปธรรม ความเสื่อมก็คงรู้จักกัน ความเสื่อมภายนอก มันได้รับความไม่สะดวก ได้รับความรู้สึกมีอุปสรรคต่อความเสื่อมทางด้านจิตใจ มันก็เป็นส่วนทำให้เกิดความรู้สึกนำมาซึ่งหาความเจริญไม่ได้ เช่นเอาสังเกตดูคนเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับ สารมึนเมา อย่างเราเรียกว่าทำให้ระบบประสาท ของเราขาดเคลื่อนน้ำเมาถ้าเรียกว่าน้ำเมาก็ก่อให้เกิดระบบประสาทขาดเคลื่อน ถ้าประสาทมันขาดเคลื่อน มันก็มีความรู้สึกขาดความละอาย ให้มีความละอายถ้าคนเมา มันเป็นอย่างนั้น ทางโน้นถ้าเมามาแม่แต่พอตากับลูกเคยลูกเคยกับพ่อตาก็เป็นเสี่ยวกันได้ก็มันเพราะความมึนเมานี่เองขาดความเคารพไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกงไม่รู้จัก ตัวเอง แล้วก็ยังมีความเสี่ยงในการเป็นอยู่ด้วย เราก็จะสังเกตเหมือนสังคมที่โน่นที่เรียกว่า ภัย ภัยอันเกิดขึ้นจากความมึนเมาอุบัติเหตุแต่ละวันแต่ละวัน แต่เรามองในภาพรวมของสังคมก็เห็นเป็นความรู้สึกหน้าหดหูเหมือนกัน แต่ละวันก็ต้องสูญเสียบุคลากรของสังคมสูญเสียตังทรัพย์สินด้วย แล้วก็มีส่วนของความเสื่อมโทรมทางด้านร่างกาย ร่างกายก็พลอยมีโรคมีภัยไปด้วย มีสิ่งที่ก่อให้เกิดความรู้สึกสึกก่อน ก็ไปจากสิ่งมึนเมาก็รู้รู้จักกันอยู่ อันนี้ก็เราก็มามีส่วนละเลิกกัน เพราะมันเป็นการทำให้เกิดความรู้สึกเป็นไปเพื่อความไม่เจริญ มันเป็นไปเพื่อความเสื่อมเช่นการมีส่วนกับการลดละจากการเบียดเบียนนี่ มันก็มีส่วนส่งเสริมด้านน้ำใจของเรา คนเราถ้าไม่มีส่วนของการเบียดเบียน มันก็เป็นที่มาของจิตใจที่เป็นส่วนหนึ่งของคุณความดีเราเรียกกันในรูปแบบว่าธรรมของพรหมธรรมของผู้ใหญ่ธรรมของเทพ อาศัยความละอายเป็นหลักละอายต่อบาปนี่แหละ คนที่เป็นเทพเพราะมีอะไรเป็นองค์ประกอบ ก็มีความเป็นผู้มีน้ำจิตนำใจอันอบอ้อมอารีเอื้อเพื่อเพื่อแผ่นี้แหละ เราก็เรียกว่าเมตตาธรรมก็ให้ความอย่างนี้แต่นั้นการไม่กระทำบาปทั้งปวงจ่นเรียกว่า เป็นการส่งเสริมด้าน ให้ตัวเองมีส่วนประกอบของธรรม ที่เรียกว่าธรรมคุ้มครองโลก หรือโลกกบบาลธรรม ท่านก็เรียกความละอายต่อบาปละอายต่อความชั่ว ความเกรงกลัวต่อบาปมันก็จะได้เกิดความรู้สึกว่าจิตใจของเรานั้น มื่อมีส่วนอย่างนี้มันก็มีความดีมาเป็นส่วนประกอบนั้นเราก็ได้ให้ความรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ ถึงกับได้รับอานิสงส์ อานิสงส์ของการสมาทาน เรียกว่าไม่ใช่สมาทานปฏิบัติ ภาคปฏิบัติจะเรียกว่าไม่มีโรคไม่มีภัยนี่ มันก็เป็นอานิสงส์อยู่แล้ว แล้วก็ไม่มีศัตรูไม่มีเวร เพราะเราไม่ได้เบียดเบียนอะไร ไม่ได้ทำลายอะไร เราก็กลายเป็นคนไม่มีเวรไม่มีภัย อยู่ที่ไหนมันก็มีความรู้สึก เรียกว่าไม่มีอันตราย ทำนองนี้ก็ต้องคิดกันบ้าง สีเลนะนิพุติงยันติ ความสงบระงับเรียกว่าสงบระงับจากความรู้สึกอันเป็นส่วนหนึ่งของ อกุศลอารมณ์ของบาปธรรมเราเรียกกันในรูปแบบว่าไฟไฟมันดับมันก็เย็น ไฟของความโลภมันดับ ไฟของความโกรธมันหมดอยากกบไฟของความหลงตลอดถึงอวิชชากิเลสตัณหามันหมดไปมันก็เย็นใจเย็นเรียกว่านิพพุตตา ภาษาก็เรียกว่านิพพาน นิพพุตาคือคือเย็นถ้าเย็นสนิทก็เรียกว่าปรินิพุตาเย็น สนิทการทำนองนี้ เพราะว่ามันมาจากอะไร ก็มาจากที่เราเห็นว่ามันเป็นโทษเป็นอันตราย แล้วก็ไม่ทำให้เกิดความรู้สึกมีผลกระทบมันก็เป็นความดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนเราก็ต้องพัฒนาขึ้นมา พัฒนาในรูปแบบเป็นกลุ่มเป็นสังคม พัฒนาแบบส่วนบุคคล มันก็เป็นส่วนประกอบอย่างนี้ อันนี้ก็ถือว่าเราก็ต้องให้ความสำคัญ ชีวิต สังขารด่านลูกขันมันก็ไม่เกินร้อยปี มันก็เสื่อมสภาพก็เห็นกันกันอยู่กัน ดังนั้นก็อย่าประกันประมาทถึงวันอย่างนี้ก็มีส่วนมารวมบำเพ็ญเพื่อเป็นการให้ข้อมูลในรูปแบบให้กำลัง ซึ่งกันและกันมันก็ ไม่ให้เกิดความรู้สึกยึดติดในรูปแบบอัตตาตัวตน เรียกว่าถอนความรู้สึกอัศมิมานะ อันเป็นส่วนหนึ่งของ เรียกว่ามันเป็นส่วนทำให้เราอยู่ในรูปแบบเรียกว่าไม่สะดวกแล้วก็มามีส่วนมาร่วม เพราะการได้ยินได้ฟังในรูปแบบมารวมกัน มันก็เป็นส่วนของการปรับปรุงทั้งนั้น ดังนั้นท่านจึงให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมงคลอันเรียกว่ามงคล ธรรมฉากัจฉาธรรมฉากัจฉาก็หมายถึงปรึกษาหาหรือว่าทำอย่างนั้นดีไหมทำอย่างนี้ควรไหมเลิกอย่างนั้นดีไหม เลิกอย่างนี้ดีไหม มันก็เป็นการให้ข้อมูลซึ่งกันและกันเหมือนเราอยู่ในสังคมนี่แหละ ถ้าทำอย่างนี้มันผิดเอาก็มามีส่วนปรับปรุงกันควรจะแก้ไข อันนี้ก็คล้ายๆกันชีลธรรม มันจึงจะมีขึ้นในสังคมของเรา ศีลธรรมเป็นธรรมข้ามจุนโลก ถ้าโลกขาดศีลธรรม มันก็ทำให้เกิดความวุ่นวายอันนี้ก็ต้องเข้าใจกัน ฉะนั้นวันนี้ตมาก็ให้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นส่วนประกอบ ของการบำเพ็ญบุญก็เราก็เราก็ได้มีส่วนมาปฏิบัติกันก็ถือเป็นคุณความดีก็ให้คิดคิดกันบ้าง So just sum up a little bit. So today is uh, the second of June, and in the way we reckon reckon the passing of time universally, second of June. It's also called the eighth day of the waxing moon of the seventh month, and so time is one aspect of our lives. The world spins one day, one revolution, but we stay in the same place, so we don't have that feeling that we're going anywhere, but actually we're revolving all the time with the world 24 hours, and in one year the world goes round the sun. And so <clears throat> our world is not still, and our body is also not still, it's not stable, our body is always changing we have to understand this. If we see the uncertainty and the instability <clears throat> of the body, then we'll understand the universal characteristics, what we call ultimate truth, anicca impermanence, or the fact of impermanence, dukkata, that everything is the nature to suffer or sufferingness, anatta the non self characteristic, that there's nothing really intrinsically here. We'll understand emptiness, which means that there's nothing to hold on to, nothing to cling to. So today, on the eighth day of the uh, waxing moon, so one prat we call it, it's a day to strive, to search, to seek out. What we're seeking now is that thing which supplements, or it's like an additional extra in our lives. We're seeking out spiritual qualities. We call these gunatamtai <coughs> or sila tam, the dhamma of sila, ethics, integrity, morality, or just dhamma. One aspect of dhamma is dana, generosity. Having been born, all of us have benefited. We've received the generosity and the sacrifice of our parents, those people that gave birth to us, they looked after us. As we changed and grew up, we call that the, the development or the growing up phase of life. So, siyasala, uh, renouncing generosity, means abandoning greed and desire. And greed and desire are one aspect of delusion, which is the unwholesome mind. When the mind's impure, it, it gives rise to loba, which is greed. And so we have to remove greed with renunciation or sacrifice. If all we do is nurture craving and desire in our life, then that's not very good. Lopo tamanang palipanto means that the world, that uh, greed in the greed is a dangerous dhamma in the world, or greed is a danger to dhamma in the world. So we begin by giving dana with material things, for example, this food, it's one type of renunciation. And so we also have to look after certain things. We look after our precepts, we look after our minds using undertaking precepts which are refraining from those things which lead to our harm and decline and danger. We call these ba or ba So external decline, so when the body is sick or declining, then that's painful and difficult to bear. Internal decline is the type of decline which leads us away from growth. So for example, if we take intoxicants. When you take intoxicants, your nervous system, your brain becomes defective. If your brain is defective, then you lack the sense of shame. In Thailand, there's lots of drinking, and when people are drunk, even families, in laws, son, son in law, daughter in law, can clash with their parents, their in laws. So everyone's is in danger. There are accidents, people die, people lose their property the body deteriorates because of alcohol. So we have to give up anything that leads to this decline. So uh, we have to we have to abandon uh, stinginess by giving each other help. We have to develop the spiritual qualities, which we call are uh, the qualities of the Brahma gods, the Deva gods, or Puyai means uh, developed or adults or high-minded people. And so this this keeps us away from unwholesome states of mind. The mind of a deva, what is that? That's the mind which cares and loves, and we call this metta. So the Brahma states are metta, the Brahma viharas. And these are things we call the protectors of the world. When you have metta in your heart, it protects the world. This shame and fear of unwholesome action, this not wanting to do unwholesome, this is the protector of the world. And then spiritual qualities arise. So wherever you live, you'll live free from danger, enmity, negativity. We say silena nibuting yangti, which means through through virtue, then this conduces to nibuta means going out, extinguishing. Sila ethics leads to the peace, the letting go, the going out. When you put out a fire, it grows cool and cold. So we're putting out the fire of greed, hatred, and delusion and avijja. Nibuto leads to nibbana. Nibbana means the going out total going out is called pari nipan. So develop these wholesome qualities both like this in a group or with the, with the community and in private. You have to give this importance. Our human life is about a hundred years. We don't be don't be heedless. So today we come and give each other this kind of support and encouragement which leads away from self-importance or or ego. We abandon asmi mana, that's the conceiving I am or ego conceit. So modify ourselves. This is a blessing, this type of situation. We call this Dhamma Sakacha, which means discussion on Dhamma. We ask each other, is this good? Is this good? Should I do this? Should I abandon this? How should I improve myself? We learn from each other. So sintaṃ the Dhamma is that which protects the world. If the world lacks sintaṃ, the world will be <clears throat> chaotic and confused. So today I'll give you a few instructions, a few words of advice to develop spiritual qualities.

สัมเพปเรนโตสังกาปานจันโทปนราโสยานธามนิโชตินานโสย ิตโตยัตตาตินังมหาพลังสุญญาณิปลาโลกัสสมิงปฏิตาติปานินันติภวัตุสัพพมังงานัง สัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาสดภวันตุเตนภาวตุสัพพม เทวดาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัตตาสิภวันุเตนภาวะตุสัม